Tim Cimat punya cerita dengan judul Memedi Zombie kiriman Nur Aini Muksin. Thank you. iki diwiwiti rikala Neng warung kopi. Aku ngrungokake critane Kang Marno kanthi kebak kawigaten. Min gagak ki pancen kumethak tenan kok. Senengane ngrusui bojone liyan ora ana meneh. Wis pira wae wong wedok sing dadi korbane. Marni, Marni kae bojone Patiman Surti Samirah sing keri iki bojone Soleman Dawet wis setahun iki didemeni aku gumun krungu utkarane Kang Marno sing nyebutake bojone liyan didemeni lah sing lanang apa ya meneng wae sik Kang apa sing lanang ya meneng wae Kang Marno nyeruput wedange yen pateman pancen wonge lagi ning Malaysia ning liyane ya ndekem ning omah wae. Ngerti ya Sul, wong-wong kuwi dadakan kaya wong pekok. Ora ngerti kudu piye nadyan nyumur pi bojone disenengi Min Gagak. Min Gagak ra duwe jupa-jupu Ya to Sul. Lah, sing wedok kok ya kantil wae to, Kang. Apa Min Gagak kuwi kaya Raden Permati? Amarga Min Gagak iki sugih. Kece duit. Kejaba kuwi pancen duwe pelet. Nek dapurane min gagak ngono ya cek ganteng wedhusku. <laughs> Kuwi critane Kang Marno setahun kepungkur rikala aku sambang simbok. Yen bocah-bocah prei semesteran aku pancen ajek tilik simbok sing dikancani burhan adikku dalah bujulan anak-anake. Yen pinuju tilik simbok aku ngobrake nyambangi Kang Marno, koncoku bluron ning kali biyen. kanca golek jangkrik lan gansir, kanca ngarit uga kanca nyolong tebu Rai semesteran tahun iki aku sabrayat mulih desa meneh nanging suasaning ing desaku ora kaya biasane adat bubar jamaah salat isak wong-wong padha jagungan ning emperan masjid nanging bubar isak iki mau wong-wong kok terus padha mulih masjid dadi sepi semunuga warungi Yusringah sing biasane rame uga katut mampring. Raja Pati kok Kang wangsulani Burhan rikala dak takoni. Mesthi wae aku kaget sapa sing dipateni. Burhan banjur cerita yen Soleman Dawet sing bojone disenengi men gagak wis suwe nyimpen pangigit-igit. Dheweke kepingin ngapokake men gagak. Jebul Soleman ngendem niat nedya mateni men gagak. Soleman nyanggong min gagak lan bojone sing biasa nginep ning hotel kae lho. Nalika sedane min gagak metu saka hotel, Soleman ngiting ing burine. Ing tengah bulak sedan kuwi dindek. Nalika mandek kuwi gulune min gagak langsung digorok nganti dadi lan tiwase. Bojone sing jerit-jerit ing sandinge min gagak ora dipaelu. Sawise merjaya min gagak Soleman banjur masrake dening marang polisi. Aku jal ambekan landung. Hmm. Bener-bener aja sing gegirisi. Saiki men gagak dadi memedi, Kang. Hah? Memedi? Iya, Kang. Kaya zombie ngono kae lho. Mayit sing daginge wis padha protol banjur bangkit saka kubur. melaku kanti jangkau bombo panyawangi kotong tenan pokan damu kui sopo wai sing nanti diwedeni. ake kang wong wong sing do jagungan yang gerdu kampling wong wong sing jagungan yang emperan masjid yuparinah nalikoy so utuk-utuk budal menyang pasar go diwedeni, lek kanti bakul pitik yonate lah kui aku nalikoy kuyo sabe jagung karo wong wong yang emperan masjid memeti zombie. Tak bayangake memeti kuwi kaya ing film horor wae. Mayit setengah bosok metu saka kuburane kanthi sandangan rowak-rowek kebak getih lan lemah. Rambute arang kading pating selawir jalaran kulit sirai sak bagian protol. Matane mendulu untune mengingis, awake rojah rajeh, sebagian bosok lan protol. jen mlaku koyo robot kanthi jangkah kang ombo-ombo. Serajan zombie ora gawe pepati ning deleng blegere wae wong wis padha ngoplok ngreweli. Aku gagas nganti kapan teror zombie iki gawe gendro ing desa kelahiranku. Yen kedlarung-dlarung lak mersakake warga desa, Burhan tak jak rembukan. Bur, apa ora ana sing nyoba ngendhek teror zombie? Wes ora ukuran-ukuran, Kang. Ning embuh ya. Katone zombie kuwi kok sekti temen. Ngene lho, Bur. Sakjane ngono zombie kuwi kena dicekel. Ah. ah. Burhan meleroki aku. Kuwi ngono bangsa halus lho. Gek piye carane arep nyekel, Kang? Buruhan banjur tak jlentrehake tarik-tarik carane nyekel zombie. Sajake dheweke bisa nampa andaranku. Buktine sirai matuk-matuk. aku gelo ki Kang, daginge wis bosok lho. Yen zombie wis kelenger ra ora perlu dicekel cek tobur.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 Yen Gusti ngresake rak ya mesti tekane. Dene yen ora yo sisuk disanggung meneh. Gitu aja kok repot. Ucapku karo nyeruput kopi. Sak jam, rong jam, durung ana tanda-tanda zombine bakal teko. Ning rikala jam wis nuduhake angka 1, keprungu swara greng-greneng pernah wetan gerdung. suarane memper suara kingkong. Kan Burhan agi-agi njupuk pistol pistulan Siap-siap, Bur, aja lali dongane. Aku go siap-siap nampa tekani zombie. Ora lidok suara gereng-gereng kuwi keprungu saya cedhak lan saya cetha. Ujug-ujug mak bedunduk zombie kanthi gegambaran kaya ing film-film horor iku jedul saka iringan gereng. lagi ngarahke pistul-pistulan isi banyu rukyah marang zombie kui. Zombie ngeru banter banget. Tangani serawian nedio ngalangi semprotan banyu rukyah. Merui zombie keteteran banyu ing jirigen gage tak canda lan langsung tak siramake pernah rogoni zombie. Sakolo zombie kui bengok soro banjur ambruk depani lemah. Bape Buruhan burhan gage njupuk HP soko sak celononi. banjur motret belegeri zombie kang lagi kejet-kejet ngelarani. Apa orawe? Takonku marang zombie kuwi sinambi aweh obo-obo supaya burhan ngerekam kabeh kedadian lan wawan rembuku karo si zombie. Apa tenan ora? Awas yen mung kapok lombok. Oh Aku ngapok luar? Aduh, celno aku. Aku tak boleh lari. Sombi ngerepo sajak kelaran tenan. Omahmu ngendi? Gunung Klotok. Gunung Klotok ki adoh. Kok ngerti wae nek enek raja pati ning kene. Njur kowe nyamur laku dadi arwah min gagak. Yo ngerti wae. Samane rak era informasi. <laughs> Demit kok ngerti ra informasi barang. 절로 aku, aku 자리지 난 ora bakal bali meneh Sombi kuwi molat malit ngampet loro sinambi tangane serawean Dak culke ning tenan lho ya aja nganti kuwi medeni warga kene meneh Awas yen kuwi cidra ing janji dak bateni tenan kuwi Wis kono ndang bali nang mulih Sombi banjur ilang plas saka pandunung Whoa. Esoke omai simbok kebak wong jalan Burhan woro-woro yen mentas motret lan kerekam zombie. hp ini Burhan dadi rebutan. Wong-wong banjur don download menyang hp ini dewi-dewi. Kang Sobri bubar download banjur takon. Esul, eh, seta, larwah kelambrangan kok disiram banyu bisa keyok ki piye nalare? lo lho Kang. Zombie kuih dudu arwah men kakak sing kelambrangan. arwah min gagak ya wis manggon ing alam kubur lan ora bali menyang dunia meneh ora bisa bali arwah kuwi wis bingung ngadepi pitakone malaikat apa meneh dosane semono gedene wis mesti siksane abot ora kober mikir sing ning dunia Ya terus sobi kuwi sapa kuwi ngono jim kang jim kuwi bangsa lelembut sing bisa mencolo putra mancolo putri bisa dadi wong, kewan lan liyane. Lah sambung rapete karo banyu mau. Kuwi banyu rukyah, Kang. Banyu sing wis diwacani ayat-ayat Quran yen kena awake jim sing mimba rupa bakal kepanasan. Kok sampine kena disiram to, Sul? Jarimu mau sambi kuwi bangsa lelembut? Bangsa lelembut yen wujude kena dideleng menungso, mongko hukumi padha karo menungso fadine kewan. Bisa diantem, dibacok lan sak piturute. yen disiram banyu rukyah padha karo yen menungso disiram banyu panas oh dadi yen ngono ora ana sambo rapete antarane patine men gagak karo zombie kuwi ya sul ora ono kang Wira akal akalane demit supaya menungso percaya yen wong mati arwai bisa kelambarangan lan megani wong urip. Wira kepercayaan sing salah to Kang. Sakwise tanek anggone jinggelingi zombie sing sekarat ing HP-ne kuwi mau, wong-wong padha bali suwang-suwang. -suang. tak pake tekan latar kanthi pandonga mugo muga ora ana meneh min gagak liyane sing uripe mung dadi sesukere donya lan ora ana meneh demit sing wani-wani memba rupa dadi memedi kanggo nyasarake kepercayaane manungsa seprene crita saka aku bersama tim Cimat au